Nemoguće je da se ograniče na jedno od ovoga dvoga ili na Kur'an ili na sunnet. Već Kur'an obavještavao sunnetu i sunnet obavještavao Kur'anu. Jedan drugog podpomažu, jedan drugog podupiru, jedan drugog pojašnjavaju. Zato nam je neophodno, kao što se družimo sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom Kur'an i Kerimom, da slično se na isti način družimo i sa hadisima Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Uzvišeni Allah poslao je svoga poslanika da nam pojasni vjeru i svojim riječima i svojim dijelima. Proveo je određeni period na ovoj zemlji, na ovom Dunjaluku, 23 godine bio je vjerovjesnik i poslanik, svojim riječima i svojim dijelima pojasnio je do detalje našu lijepu vjeru dini Islam. Sve ono što nam je potrebno od Islama, poslanik alaihi salatu wasalam, je na to ukazao, pojasnio, dostavio i sve ono čega se trebamo na drugoj strani čuvati, što je loše, što nije od vjere, što vjernik i vjernica ne trebaju učiniti, poslanik Muhammed alihi salatu wasalam je na to upozorio. Stoga, dakle, primjenu Islama kojeg Allah subhanahu wa ta'ala voli i s kojim je zadovoljan, najbolje možemo naći u životopisu poslanika Muhammed alihi salatu wasalam, odnosno u njegovim riječima i dijelima. Za danas imamo poseban također hadis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u kojem nam također pojašnjava vrijednost sadake i šta je sve sadaka, šta je sve milostinja. Mi smo potrebni ovakvih hadisa. Počesto nismo u mogućnosti da udjelimo sadaku, a kao što ćemo čuti iz ovoga hadisa, potrebni smo udjeljivanja sadake pa Allahov poslanik alihi salatu osam dolazi i olakšava mnogima od nas, pojašnjavajući da nije samo sadaka udijeliti i metak, već je značenje sadake daleko, daleko opširnije. U prošlom našem hadisu imali smo slično da je došao jedan od siromaha ili nekoliko siromaha, došlo je poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam i rekli su odoše imućni ispred nas nagradama. Oni klanjaju kao što i mi klanjamo, oni poste kao što i mi postimo, međutim oni udjeljuju i metak, a mi ga nemamo. Oni ga udjeljuju na Allahovom putu, za potrebe Allahove vjere, šire Allahovu vjeru i svojim imecima pomažu je, međutim mi nemamo. Pa poslanik alihi salatu wasalam pojašnjava šta je sve sadaka. Da kažeš subhanallah sadaka, da kažeš alhamdulillah sadaka, da kažeš la ilaha illallah sadaka, da kažeš Allahu akbar sadaka, da zatražiš od nekoga da čini dobro djelo i da se ostavi lošeg djela, to je sadaka. Čak čovjek u svome odnosu sa svojom suprugom zato ima sadaku. U ovom današnjem hadisu slično Allahov poslanik alihi salatu wasalam pojašnjava, pojašnjava šta je to sve sadaka i kolika je njena vrijednost. Prenosi se od Ebu Hureyre radi Allahu ta'alan da je rekao kako je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao Kullu selama minan nasi alaihi sadaqa Kulle jevmin tatlu fihi šems Kale تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفعه له عليها متاعه صدقة قال والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة كاجة الله بسلانك عليه الصلاة والسلام na svaku kost koju čovjek ima u sebi. Svaki zglob ili svaku kost. Čovjek je dužan svaki dan da podijeli sadaku. Kaže, kullu selama mine nasi alihi sadaka. Na svaki, svaku ljudsku kost treba udijeliti sadaku kulle jelmin tatlu fihi šems. Svaki dan u kojem se pojavi sunce. treba podijeliti za svaki, svaku kost, svaki zglob, svaki pršljen sadaku. I to svakog dana u kojem se pojavi sunce. Poslanik alihi salatu wasalam želi reći ovdje da trebamo požuriti, raditi dobra djela, udjeljivati sadaku i metkom i na drugi način kao što će i ovdje pojasniti šta je sve sadaka, da to trebamo požuriti, sve dok sunce izlazi, sve dok se sunce javlja, odnosno sve dok postoji dunjaluk. Kada nastupi ahiret, gotovo je. Što si radio, to ćeš naći u svojoj knjizi zabilježeno. Ahiret je kuća nagrade ili kazne. Dunjaluk je kuća rada u kojoj se radi ili dobro ili loše. Kako budemo zaradili, tako ćemo i na drugome svijetu, u drugoj kući na ahiretu naplatiti. Pa kaže, svi ljudi su obavezni na svaki svoj zglob ili svaku svoju kost da udijele sadako svaki dan u kome se pojavi sunce. Čovjek kada pogleda sebe, pogleda kako je skladno stvoren, kako je lijepo stvoren, kako je jedino Allahovo stvorenje koje hodi na dvije noge i kako ga je Allah odlikovao na drugim stvorenjima tako što ga je skladno stvorio i što mu je podario u njegovom tijelu brojne blagodati, sluh, vid, razum, jezik i mnogo šta drugo. Pa na tim blagodatima treba biti zahvalan i zasigurno oni koji najbolje poznaju te Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati jesu oni koji je imaju, a zatim izgube. Onaj čovjek koji je u kolicima, koji više ne može da ustane, kome je kičma možda paralizovana, onaj kome je amputirana noga ili ruka, onaj koji ne vidi na jedno ili oba oka. On bi Allahu zahvaljivao i dan i noć samo da to ponovo ima. Niko od nas ne može sebi garantovati da to neće sutra izgubiti. Budimo svjesni tih blagodati prije nego li ih izgubimo. Učimo se na primjerima drugih. Nemojmo se učiti na našim primjerima odnosno na našoj vlasti toj koži. Zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala, moleći ga da nam podari bereketa u našem tijelu, odnosno da nas pomogne da sa ovim tijelom i blagodatima koje nam je dao u ovom tijelu činimo dobro, da ih iskoristimo u dobro. Kaže poslanik alihi salatu wasalam da svaki dan trebamo dati sadaku, odnosno trebamo se zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je ovako skladno stvorio. Trebamo biti zahvalni. Prije svega trebamo priznati da nas je Allah subhanahu wa ta'ala ovako skladno stvorio. Kad god čovjek proučava sebe, trebao bi da sve više i više bude zahvalan Allahu, da sve više i više voli svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah nam u svojoj knjizi pojašnjava kako na koji način stvara čovjeka, kroz koje faze prolazi plod u majčnom stomaku dok ne izađe kao ljudsko biće. To Allah daje, niko drugi. Allah daje i stvara čovjeka niko drugi. I čudno li je stanje doktora medicine koji neće da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada otvore čovjeka i vide pred sobom najskladnije Allahovo stvorenje, kako ga je Allah tako skladno stvorio precizno i ne povjeruje u Allaha i ne padne Allahu na srčtu trebamo biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Kako? Prije svega ovako kako rekao. Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu padati ima obavezna zahvalnost. Ono što smo obavezni činiti i na taj način se zahvaliti. Allahu subhanahu wa ta'ala, a to je da činimo ono što nam je Allah naredio od namaza, od posta, od zekata i slično. Zatim, lijepa pohvalna zahvalnost, da se još više zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala, jer niko od nas, niko od nas ne može pobrojati blagodati koje mu je Allah dao. Pa kada bismo se zahvaljivali i zahvaljivali nakon pet dnevnih namaza, nakon posta mjeseca Ramazana, nakon što izdvojimo ako imamo mnogo imetka, zekati svoga imetka. Sigurno se time nismo zahvalili Allahu subhanahu wa ta'ala koliko je on nama ukazao blagodati. Pa da se Allahu zahvaljujemo i klanjajući dobrovoljne namaze i posteći dobrovoljni post i dijeleći sadaku i svojim imetkom i čineći sve ono što je u značenju sadake, sigurno ne bi bilo malo. A Allah je ne bi bilo mnogo. Allah je šakir, šekur. To su Allahova dva lijepa imena koja govore o njemu da je on zahvalan. Nikada se nećeš zahvaliti Allahu, a da ti Allah neće također se zahvaliti, odnosno da ti Allah neće uzvratiti. Prejasno Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Ibrahim وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ I sjetite se kada je vaš gospodar objavio ako mi budete zahvalni ja ću vam još više dati. Ja ću vam još, još više dati. Niko neće pasti Allahu na seđdu, a da ga Allah tom seđdom neće uzdignuti. Niko neće postiti jedan dan na Allahom putu, a da ga Allah tim danom posta neće udaljiti od džehennemske vatre. Niko neće uraditi neko dobro djelo, a da mu Allah za to jedno dobro djelo neće upisati deset dobrih djela. Niko neće naumiti da učini dobro djelo nanijetiti, imati namjeru da učini dobro djelo pa odustane, a Allah mu i tada čak piše dobro djelo. Jer se sva djela vrednuju po namjeri po nijetu. Čovjek naumio, imao namjeru da uradi dobro djelo i nije ga uradio, odustao. Allah mu piše kao da je uradio. A onaj koji uradi, Allah mu piše da je deset takvih dijela uradio. Allah otvara. Čovjek naumi da učini loše djelo, neki grije, razvrat, pa odustane, shvati da to nije dobro, da Allah nije zadovoljan time, Allah to ne voli, odustane, Allah mu piše dobro djelo, Allahu akbar, Allah mu piše da je učinio dobro djelo, a ako ipak učini to loše djelo, Allah mu piše samo da je učinio jedno loše djelo. Pogledajmo Allahove blagosti, Allahove milosti, Allahove dobrote, Allahove zahvalnosti prema nama. Pa kada bismo mi i mimo obaveznih namaza klanjali dobrovoljne i sunnete i mimo obaveznog posta postili dobrovoljne postove, sigurno da se ne bismo mogli zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima koje nam je, koje nam je podario. Zatim poslanik alihi salatu wasalam pojašnjava šta je sve sadaka. Onaj koji nema imetka ima ljudi siromaha koji ne mogu i nemaju šta da udijele. Pa poslanik alihi salatu wasalam kao i u prethodnom hadisu, u prethodnoj emisiji, hadis koji smo spomenuli, i u ovom hadisu Poslanik alihi salatu wasalam pojašnjava šta je to sve u vrijednosti sadake, odnosno shodno ovom hadisu kako na koji način da se zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala na lijepom skladnom stvaranju. Kaže ta'dilu bejne thnejni sadaka. Da izmiriš dvojicu zavađenih je sadaka. Izmiriti zavađene, čovjek da pomjeri, da popravi njihov međusobni odnos, u tome ima sadaku. Jer je to i te kako bitno. Izmirivati zavađeni. Stoji u hadisu kod imama Tirmizije i kod drugih, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, hoćete li da vas obavijestim o dijelu koje je vrednije od namaza i od posta i od sadake. Dakle, posebna sadaka. Od obične sadake vrijednije. Od dobrovoljnog posta vrijednije. Od dobrovoljnog namaza vrijednije. Kažu ashabi svakako Allaho poslaniče pa kaže izmiriti zavađene. Jer je zavada brijač. U drugom citatu stoji međutim brijač koji ne brije kožu već brije vjeru svađa, zavada, sukobi, nesuglasice, razmirice dovode do udaljavanja, do cijepanja, do razilaženja muslimana. A u tome sigurno nije dobro za muslimane. Kada se muslimani raziđu, kada se pocijepaju, izgubit će svoju snagu. Kada izgube svoju snagu, onda će ih snaći što im se obećava i što im se namjerava od njihovog neprijatelja. Pa izmiriti dvojicu zavađenih je posebna sadaka. Time se Allah, time se čovjek zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala na skladnom stvaranju. Zatim je došlo u hadisu kod Ebu Hureyre radijallahu ta'ala. Jel tako? I niko od nas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi kako je došlo u drugom hadisu. Pa u ovom hadisu Ebu Hureyre stoji da se ljudska dijela izdižu svakog ponedjeljka i četvrtka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ilejhi jas'adu l'kelimu tajibu val amelu sale. Allahu jalla vala se izdižu lijepe riječi i dobra djela. Izdižu se i primaju od strane Allaha subhanahu wa ta'ala izuzev dvijema kategorijama nevjerniku, od njega se ne primaju, i od one dvojice koji su u svađi zavadi. Pa Allah kaže, ostavite ih sve dok se ne iznim, izmire, ostavite njihova dijela sve dok se ne izmire, dok se ne pomire. Ostavite njihova dijela sve dok se oni ne izmire. Ne primaju se njihova dijela. Nemaju vrijednosti za ta dijela. Nemaju se vapa kod Allaha za dijela koja čini. Ma šta činili od dijela? Jeste, dužni su da klanjaju, dužni su da postaje mjesec Ramazan, ali nemaju se vapa od toga kod Allaha sve dok se ne izmire. Zato onaj koji ih pomiri ima posebnu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, posebnu sadaku. Zatim kaže dalje, poslanik alihi salatu wasalam u ovome hadisu šta je sve u značenju sadake وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ مَتَاعَهُ صَدَقَ Da pomogneš čovjeka na njegovoj jahalici ili u njegovom prevoznom sredstvu, da uđe on u prevozno sredstvo, da se ispne na svoju jahalicu, možda je stariji, pa mu treba otvoriti vrata, pa ga polahko dovesti do auta, smjestiti ga u auto, zatvoriti vrata, njegovu poputninu, prtljak, staviti u auto i slično. Zato imaš sadako. Ovaj hadis vidjet ćemo svojom sadržinom postiče nas na jedinstvo, postiče nas na potpomaganje. Ovaj hadis kao i mnogi drugi hadisi kojih proučava, o njima razmišlja, vidjet će da riječi poslanika alihi salacom, odnosno hadisi, postiču na mehabbet, na međusobnu ljubav, međusobno uvažavanje, poštivanje, potpomaganje. To su muslimani, takvi trebaju biti. Pa kaže ovdje i sadaka je da pomogneš čovjeka da uđe u svoje prevozno sredstvo ili da mu uneseš u njegovo prevozno sredstvo, staviš na njegovu jahalicu, njegovu poputninu, njegovu torbu i ostalo. Ovdje je spomenuta jahalica, spomenuto je prevozno sredstvo kao primjer. A zasigurno budeš li pomagao drugim ljudima, time ćeš se zahvaliti Allahu subhanahu ta'ala, jer Allah traži to od nas. Allah traži od nas da budemo korisni članovi društva zajednice, da ne živimo na uštrb zajednice, da ne budemo paraziti, ne, već da zajednica ima koristi od nas. I često kažem, ako naša ruka ne može biti gornja, da mi pomažemo, da mi udjeljujemo, onda ne dozvolimo sebi da bude donja, da mi tražimo od drugih. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam, wal kelimetu tajibetu sadaka. I lijepa riječ, lijepa, korisna riječ je sadaka nemaš imetka, nemaš znanja toliko da možeš izmiriti dvojicu, nisi nešto ni snažan da možeš pomoći nekome biti na takav način od koristi, onda govori ljudima samo lijepe riječi. Allah te nagradio, Allah ti oprostio, Allah te poživio u dobro, Allah ti se smilovao. Nemoj govoriti loše riječi. Nemoj se ismijavati s ljudima. Nemoj koristiti psovku. Allah to ne voli, to voli neko drugi. Voli šeitan. Voli neprijatelj tvoj. Jer psovka, loša riječ, je sredstvo kojim šeitan želi da posije netrpeljivost, sukob među nama. Zato na drugoj strani Allah subhanahu wa ta'ala obećava ti sadaku kada kažeš lijepu riječ. Kada govoriš lijepe riječi. Ljudima i općenito. U prošlom hadisu je došlo da kažeš subhanallah je sadaka. Da kažeš alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, bilo koju riječ ovu da kažeš je sadaka. Jer su najljepše riječi zasigurno na prvom mjestu Kur'an i Kerim, a zatim svaka riječ kojom se slavi veliča Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrovi. To je od sadake. To Allah dželavala voli i zato Allah subhanahu wa ta'ala posebno, posebno nagrađuje. Pa nismo u mogućnosti da udjelimo metak, da pomognemo nekoga, onda govorimo lijepe riječi. Općenito, a posebno drugim ljudima. Ako ne možemo im pomoći, nemojmo im ni odmagati. Ako ih ne možemo razveseliti, nemojmo ih ni činiti tužnim. Ako ih ne možemo obradovati, ako ih ne možemo pohvaliti, nemojmo ih ni kuditi. Kaže poslanik alihi salucam dalje u ovom hadisu وَبِ كُلِّ خُتْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاتِ صَدَقَ I za svaki korak koji napraviš do džamije kako bi u njoj klanjao namaz, namaz u džematu, za svaki korak ti se piše sadaka. Za svaki korak kod Allaha subhanahu wa ta'ala će ti biti upisana sadaka kao da si udjelio sadaku. Svaki korak. Koliko koraka napraviš? Naši prethodnici zbog ovog i sličnih hadisa, kada bi odlazili do džamije, pravili bi manje korake. Ne bi mnogo koračali. Ne bi pravili velike korake, već manje. Zašto? Da bi napravili veći broj koraka. Vjerujući istinski u ovaj hadis. Ovaj hadis bilježe Buharija i Muslim. Bez imalo sumnje, ovaj hadis je vjerodostojan. Pravili bi manje, manje korake da bi napravili što veći broj, broj koraka. Pa dakle, svaki korak do džamije je sadaka. Prenosi se za vrijeme poslanika alihi salatu osam jedno pleme, porodica, benu selim, seleme. Živjeli su daleko od mesčida, od džamije Allahovog poslanika alihi salatu osalam. Pa su htjeli premjestiti se u blizinu džamije. Dolazili bi sa tog udaljenog mjesta u džamiju. Pa su htjeli da se premjeste u blizinu džamije, da budu pored džamije. Kada je poslanik alihi salatu salam čuo za to, rekao je, jeste li doista to naumili da učinite? Stvarno hoćete da se premistite u blizinu džamije? Kaže da. Nakon toga poslanik alihi salatu salam je rekao o Benu Seleme. Doista dijarukum tektubu atarekum. Doista vaše kuće pišu vaše nagrade, odnosno zbog vaših udaljenih kuća vi imate ogromne nagrade, jer od vaših kuća dolazite u džamiju da obavite namaz i napravite ogroman broj koraka do džamije. I piše vam se ogromna nagrada. Nisi u mogućnosti da govoriš lijepe riječi, ne znaš, možda si temperamentan, ne znaš se snaći u situaciji, šta reći, kako postupiti, vodi računa o svome namazu. Idi u džamiju, obavljaj svaki vakat, vrati se, alhamdulillah. To će biti dobro, dobro dijelo od tebe. Spominje se u hadisu sedmerica koji će biti u hladu arša na sudnjem danu kada ne bude drugoga hlada čovjek čije srce bilo vezano za džamiju. Svaki vakat on je u džamiji. Samo što se vrati svakta spodne, on razmišlja o ikindiji. Vratio se sa ikindije, razmišlja o akšamu. Teško mu je da se smiri u kući. Razmišlja samo o džami. Budi takav. Imaćeš ogromnu nagradu, a u ovom drugom hadisu, ako Bog da, bit ćeš sutra u hladu Arša na sudnjem danu. I na kraju ovoga hadisa kaže poslanik alihi salatu wasalam وَتُمِيتُ الْأَذَا عَنِ التَّرِيقِ صَدَقَ I da se skloni prepreka s puta kojim hode ljudi je sadaka. Da se skloni prepreka kojim hode ljudi je sadaka. Ovo jeste i doslovno značenje putem kojim idemo ako naiđemo na neku nečistoću ili na neku prepreku, da je sklonimo s puta da ljudi mogu komotno, bez ikakvog uznemiravanja prolaziti tim putem. Ali isto tako misli se i na svaku drugu prepreku. Da bi ljudi išli najbitnijim putem, putem vjere, pomozimo im, sklonimo im prepreke s puta. Ako imamo znanje, podučimo ih. Kako će prevazići te prepreke? Ukažimo im na te prepreke, da ih mogu zaobići kako treba. A svakako i misli se na svaku drugu prepreku. Pogotovo, dakle, na nečistoću. Pogotovo na ono što pričinjava ljudima problem prilikom putovanja. Dakle, ovaj veličanstveni hadis Ebu Hurere radijallahu talan govori nam kako se trebamo potpomagati kako se trebamo izmirivati, kako trebamo jedan drugome pomoći prilikom putovanja, kako trebamo govoriti jedni drugima lijepe riječi, odagnavati zlo, štetu jedni od drugih i kako trebamo čuvati ono što je najbitnije u našoj vjeri, a to je namaz po mogućnosti, ako i kako se može obavljati u džani.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 Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.